13918 fatvo. Ro'zador holatda unashtirilgan qiz bilan gaplashish. Savol: Musulmon kishi ro'zador holida unashtirilgan qizi bilan telefonda gaplashishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Unashtirilgan qiz bilan gaplashishning shariatda belgilangan mezon va qoidalari mavjud. Bu haqda 13791 sonli fatvoda batafsil so'z yuritilgan. Agar ushbu qoidalarga, xususan, shahvat qo'zg'alishidan saqlanish va muloqot uchun zarurat bo'lishi shartlariga rioya qilinsa, bunga ruxsat etiladi. Ammo bu qoidalardan birortasi buzilsa, bunday suhbat shar'an harom sanaladi. Agar ushbu chegaradan chiqish rozadorlik holatida sodir bo'lsa, u rozaga nuqson yetkazadi va fazilatli vaqtda sodir etilgani uchun gunohi yanada og'irroq bo'ladi. Zero ro'zador o'z ro'zasiga zarar yetkazadigan va uni mukammal bo'lishdan to'sadigan narsalardan saqlanmog'i lozim. Vallohu a'lam.